Euh, sur la vie générale, je pense que tout le monde a bien travaillé. Hoek euh, eh die, hobeki jauntsi eh, euh, dela lanian, bada hauai bospasei urtze senditzen dela kanbio bat, eta kambio hoi hor da. Gentia, agazina hida lekuko komertxuetan, edo lagunen, edo euh, familien euh, lanina jazteko, euh, eta prefosta konkurentzia gaitza hor batzen da, internetekin, edo wano bipolo handiekin, hotx, paue, edo wano baiuna. Bena bardin, beste urtzez tendentzia hor da, urtia runa izan da, berri zebai aurten, eta zenbakiak espadia gertuik, komertxant horroen abea, agazite hoi senditu da. sur, une tendance, on sent une animation euh, globale positive. Mhm.